carros mais populares do Brasil. Calma lá, populares no sentido de famoso. Essa aqui é a versão topo de linha do Evoque, que custa cerca de 320 mil reais. 320 mil reais. Me chamou no chat, que é uma chance. Não me leve a mal, não dou chance pra puta. Me tirou antes, perdoa a conduta. Falei que o mundo ia girar, a filha da puta. Foca na Evoque passando, foca na sua amiga olhando Atenção que você aqui, sua prima tá ganhando Foca na boca passando, foca na sua amiga olhando Atenção que você tinha, sua prima tá ganhando Atenção que você tinha, sua prima tá ganhando Vão lá, me chamou no chat que é uma chance Não me leva mal, não dou chance pra puta Me tirou antes, perca a conduta Falei que o mundo ia girar, sua filha da puta. Foca na Evoque passando, foca na sua amiga olhando. Atenção que você tinha, sua prima tá ganhando. Foca na Evoque passando, foca na sua amiga olhando. Quero ver você chorando e as duas me mamando. Quero ver você chorando. Mais uma do DJ P. no chat, dá é uma chance. Não me leve a mal, não dou chance. Me tirou antes, perdoa a conduta. Falei que o mundo ia girar, a filha da puta. Cana e vou passando, foca na sua amiga olhando. Atenção que você aqui, sua prima tá ganhando. Cana e vou passando, foca na sua amiga olhando. Atenção que você tinha, sua prima tá ganhando. Atenção que você tinha, sua prima tá ganhando. Vão lá, me chamou no chat que é uma chance. Não me leva mal, não dou chance pra puta. Me tirou antes, perda a conduta. Falei que o mundo ia girar Sua filha da puta Foca na Evoque passando Foca na sua amiga olhando Atenção que você tinha Sua prima tá ganhando Foca na Evoque passando Foca na sua amiga olhando Quero ver você chorando E as duas me mamando Quero ver você chorando Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Foca na boca passando, foca na sua amiga olhando. Atenção que você tinha, sua prima tá ganhando. Atenção que você tinha, sua prima tá ganhando. Vão lá, me chamou no chat que é uma chance. Não me leva mal, não dou chance pra puta. Me tirou antes, perda a conduta. Falei que o mundo ia girar, sua filha da puta, toca na Evoque.